Balenoi contra la climata shangio. Tro da carbon dioxido en la atmosfero ANTAVENIGAS la ter varmigion. Esplorista te amo nun proponas simplan solvon. La protectado de balenoi povus esti efica rimedo por la reductado de la forceia gasso. Tio havas CONTEXTON. texton cun la enorma appetito de la gigantai oceanai suciuloi. Blu balenoi, balenopteroi, cacialottoi, appartenas alla plei grandai vivuloi sur la tero. Eble la pesegai gigantoi povus helpi en la battalo contra la climata shangio, scribas teamo de usonai esploristoi en faca magazino. Lauili, la balenoi deponas dum vorado cae crescado carbonon, cae transportas gin en la profundon de la oceano, ciam iliai corpoi post la morto mal La ebla contribuo alla climata protecto completigas la multain ecologiaen, culturaen, cae moralaen argumentoin kiwi existas por la conservado de la balenaroi en la oceanoi. En la articolo, la esploristoi de la Universitato Alasco Sudorienta clarigas kiun rolon grandai balenoi ludas en la oceanoi por la circulado de carbono de la tero. Balenoi lautio voras gis quar procentoin de sia propra corpa masso en formo de krilo, cae planktono, ciu tage. La carbonon, el ciu ilia nutrajo ple grand parte consistas, ili deponas en sia propra biomasso. Aliflanque, iliai nutrage en havai excrementoi accelas la crescadon de fitoplanktono, planktono, cio sia vitse ligas carbon en el la atmosfero. Pro sia grandezzo cae long vivezzo, balenoi conservas carbonon pli efice, ol i bestoi. Ili consumas extremain quantoin da captajoi, cae productas grandain quantoin da elgetajoi. Considerante la facton, che la mencetazoi plenumas unuin el plei longai migradoi sur la planedo, ili eble influas la nutrajan dinamikon kaj la circuladon de carbono trans oceanoi. Lige kunda industria balen captado kaj la shrumpado de multaj balenaroj malkreskis la quanto da carbono kiu estis konservita en la bestoj, skribas la esploristoj tru mesurai pascioi por la protecto cae la recreigio de la balenaroi povus vere esti nature basita solvo en la patalo contra la climata shangio, tion la autoroi ne capablas tiri plene en dube. Existas lau ili ancora tro mal multae datumoi cae tro da mal certezoi por povi taxi la potenzialon ancau lau quante sed la natura pli fortigo de la oceana mallevigio de carbono per la protectado de balenoi povus esti effica strategio por eligo de carbon dioxido e la atmosfero, cun malgranda risco, pli longa dauri povo, cae pli alta efficetso, ol solvoi de geo ingenie rado, exemple la recta injectiado de carbono en la internon de la oceano.